บุ๊กทูเก้าสิบประโยคคำสั่งสองเมเรเกนิโกนหนวดฮิเกโอซูรินาไซไปอาบน้ำาาารดอาไลนาไซ หวีผม髪を乾かしなさいโทรมานะ電話しなさいเริ่มได้แล้ว始めなさいหยุดเถอะやめなさいช่างมัน置いておきなさいพูดมันออกมา 言いなさい。すーんま。買いなさい。やろくろんでっか決して不誠実であるな。やそんな。決して生意気になるな。ややっかいな。決して礼儀知らずになるな。ちんじゃいすむな。 常に誠実であれ。ใจดีเสมอนะいつも親切に。สุภาพเสมอนะいつも礼儀正しく。กลับบ้านดีๆนะครับ気をつけて帰ってきて。ดูแลตัวเองดีๆนะครับ気をつけてください。